بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا أرحم الراحمين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير إنك أنت العليم الحكيم تنا تناختمش درسيت تفسير القرآن الكريم ذلك سورة التوبة تقوميش ويزميش ذلك سورة هي سورة عظيمة سورة براءة الله سبحانه وتعالى ta'ala وما كان لاهل المدينه ومن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 وسيند فتاني أن يتخلفوا كباكي نيوم عن رسول الله يمتومي والله wasiende vitani haitakikani kwao ma yambaghi lilmuslimin min sukani almadina ومن حولهم من سكان البوادي أن يتخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك haitakikani kwa waislamu ambao ni wakazi wa Madina na wale waliopambizoni pembezoni mwao katika wakazi wa majangwani na bedui kubaki nyuma wasiende vitani pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Tabuk hilo halitakiwi wala yarghabu bianfusihim an nafsi wala haitakikani kwao kuzipendelea nafsi zao kuliko nafsi yake wala yarghabu wala haitakikani wala yarghabu wala haitakikani kuzipendelea bianfusihim nafsi zao wala yarghabu bianfusihim an nafsi wala haitakikani kuzipendelea nafsi zao kuliko nafsi yake mtume sallallahu alaihi wasallam watakiwa wao wampende mtume sala wasallam kuliko nafsi zao wao wasitanguliza nafsi zao kwanza ma yanbaghi lahum ay yatarafa'u bi anfusihim an nafsi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi suhbatihi fi al-jihad ويرضوا لأنفسهم بالراحة والنبي صلى الله عليه وسلم في تعب ومشقة haitakikani wao kujikweza kuzikweza nafsi zao kuiacha nafsi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kusubiana naye katika jihad wao wakaridhia kwa nafsi zao kupata raha ili hali mtume sallallahu alaihi wasallama anataabika na kwenye taabu huko wala yarghabu bianfusihim an nafsi wala haitakikani kuzipendelea nafsi zao kuliko nafsi yake dhalika dhalika biannahum hayatakikani kwao hayo kwa sababu wao hayatakikani kwao hayo kwa sababu wao dhalika hayatakikani kwao hayo biannahum kwa sababu wao لا yusibuhum dhama'un wala nasabun hakitawapata wao kiu hakitawapata wao kiu dhama ni kiu al-atash la yusibuhum dhama'un hakitawapata wao kiu wala nasabun wala tabu yoyote wala makhmasatun wala njaa fi sabilillah katika kuipigania dini ya Allah hayatawapata hayo wala yatauna mautia yaghidhu lkufara wala hatakanyaga ardhi yoyote au hawatakanyaga kukanyaga kokote ambako utawaudhi makafiri wala yanaluna min aduwin naila wala hakitawasibu kutoka kwa maadui chochote illa kutiba lahum bihi amalun salihun isipokuwa wataandikiwa wao kwa hicho amali njema illa kutiba lahum bihi isipokuwa wataandikiwa wao kwa hicho amalun salihun amali njema dhalik hayatakikani hayo hayatakikani kwao hayo biannahum kwa sababu kwamba wao la yusibuhum dhama'un wala nasabun hakitawapata wao kiu wala tabu yoyote wala makhmasatun fi sabilillah wala njaa katika kuipigania dini ya Allah wala yatauna mautia wala hawatakanyaga kukanyaga kokote yaghidhu alkufar ambako kutawaudhi makafiri wala yanaluna min aduwin naila wala hakitawasibu kutoka kwa maadui chochote illa kutiba lahum bihi amalun salihun isipokuwa wataandikiwa wao kwa hicho amali njema ma kana yanbaghi lahum dhalik liannahum la yusibuhum fil jihad atashun wala ta'ab kwa sababu hakutawapata wao kwenye jihadi huko kiu wala tabu yoyote wala yusibuhum min majaa shadida wala haitawapata wao njaa kali fi jihadihim bi'la'i kalimati llah katika kupigana kwa ujihadi kwa ajili ya kuleka juu neno la Allah wala tasilu aqdamuhum ila ardhin yaghdhabu alkuffaru min wusulihim laiha wala nyayo zao hazitafika katika ardhi ambayo makafiri watachukia waislamu kufika kwenye ardhi hiyo wala yusibuna min alkufari min shay'in na wala hawata hakitawasibu kutoka makafiri kitu chochote qalilin au kathirin kichache au kingi min qatlin miongoni mwa kuuawa au jarhin au jeraha kujeruhiwa au asrin au kutekwa au ghanima au hazima hakitawapata kitu illa kutiba lahum bihi amalun salih illa kataba Allah lahum bihadhihi al-a'mal a'malan salihatan wa thawaban jazila isipokuwa wataandikiwa wao kwa jambo hilo amali njema Allah atawaandikia kwa amali zao hizi njema atawaandikia kwenye amali njema na ni thawabu nyingi hiyo ni aya 120 Allah subhanahu wa ta'ala anaelekeza kwa waumini jambo hilo kwa hatutakiwi sisi yale aliyotufunza mtume swalla wasallam na kutuhimiza tukabaki nayo nyuma akitoka tutoke akikaa tukae katika kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabira wala hawatatoa sadaka yoyote e wallahu la yudhi'u ajra almuhsinin Allah haupotezi ujira wenye kutenda wema inna Allah la yudhi'u ajra almuhsinin hakika Allah hata upoteza ujira wenye kutenda wema ujira wao utahifadhiwa na watalipwa kaona kwamba kuna kheri waifanya wewe utapotea bure mimi nimetoa pesa zangu bwana kwa kitu fulani pesa zimepotea bure la utalipwa maadamu umetoa katika kupeleka mbele dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wala yunfiquna nafaqatan صغيرة ولا كبيرة na wala hawatatoa sadaka wala hawatatoa posho yoyote ndogo au kubwa chochote tunachokitoa kikubwa au kidogo wala yaqta'una wadiya wala hawatalivuka bonde lolote wala yaqta'una wadiya wala hawatalivuka bonde lolote illa kutiba lahum isipokuwa wataandikiwa wao thawabu illa kutiba lahum isipokuwa wataandikiwa wao thawabu la yunfiqu alghazuna fi sabilillah nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yujawizuna fi غزوهم wadiyan ذاهبين أو راجعين إلا kutiba lahum thawabu ذلك wenye kuipigania dini ya Allah hawatatoa sadaka yoyote ndogo au kubwa wala hawatalivuka katika kwenda kwao vitani hawatalivuka bonde lolote wakati wa kwenda au wakati wa kurudi isipokuwa wataandikwa thawabu kama anavyotambia hadithi ya Abdurrahman bin Jabr radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema maghbarat qadama abidin fi sabilillahi fatamassahu an-nar asijawahi kupata vumbi nyayo mbili za mje yoyote katika kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha miguu hiyo miwili ikaguswa na moto ha? na ile hadithi maarufu inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kana lahum al ajru illa kutiba lahum au kana lahu al ajru habasahum al udhr ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ليجزيهم الله ili awalipe wao Allah ahsana ma kanu yaamalun uzuri wa yale waliokuwa wakiyatenda ili Allah awalipe kwa hayo Allah awalipe uzuri wa yale waliokuwa wakiyatenda kwa sababu wametenda mambo mazuri kwa hiyo hii njia wanayokwenda nayo Allah amewasahilishia ili aendelee kuwalipa tena na tena kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 122 akasema wa ma kana almu'minun liyanfiru kaffatan haitakikani kwa waumini kutoka wote haitakikani kwa waumini kutoka wote katika wakati mmoja wakatoka wote wakaenda hapa tafsiri mbili eh? pana njia mbili haitakikani kwa waumini kutoka wote kwenda vitani alafu kunyuma mtume sala sala asibaki na mtu ikawa hakuna wa kumfundisha wahi unashuka anatoa mafundisho hakuna watu wote wametoka wamemwacha mtume sala salam peke yake hilo litakiwi hii ni tafsiri ya kwanza tafsiri ya pili au wajihi wa pili maana yake kwamba haitakikani watu wote kwenye miji kutoka wakaacha miji yao wakaenda Madina kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wakitoka watu wote huko miji itakufa. Si Waislamu wote wametoka, wameacha miji yao, wameacha vitu vyao, wote wanakwenda Madina, miji itakufa, na hivyo dawa haitaenea, itakuwa iko Madina peke yake. Na dawa hii lilalamin, ni risalatun alamia ni risala ya ulimwengu watu wote nakiwa iwafikie kwa hiyo haitakikani moja katika tafsiri wama kana anasema Allah subhanahu wa ta'ala wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa haitakikani kwa waumini kutoka wote falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa basi sikingetoka katika kila kundi kubwa kikundi kidogo basi sikingetoka kikundi kidogo katika kila kundi kubwa kwenye watu wengi katika mji katika kijiji watoke watu wachache wasitoke wote watoke baadhi taifa imesemwa eh falaula nafara min kulli firqa firqa ni watu wengi itoke taifa sawa basi si wangetoka katika kila kundi la watu kikundi kidogo ili wende wapi liyatafaqahu fi din jambo kubwa sana ili wajifunze dini ili wakajifunze dini Allah ameelekeza kabisa kwamba lengo watoke wakajifunze dini alafu waliyundhiru qaumahum na wawaoje jamaa zao idha rajau ilaihim watakaporudi kwao kwenda jifunza mrudi kwenu mkawaonye jamaa zenu mkawape mawaidha mauidha mwape irshadat miongozo maneno ya Allah na maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم waliundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim na waonye jamaa zao pindi watakaporudi kwao la'allahum yahdharun ili wapate kutahadhari muogopa Allah kwa hiyo njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama na ndio mwongozo wa Qur'an katika miji watu watakiwa watoke wakasome wakasome ilmu kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa tutoke tukasome sio tutoke tukalingania wewe hujasoma utalingania nini kule watakiwa unapokwenda kulingania walingania watu juu ya tauhid sawa uwafundishe tauhidi ni nini kumpekesha Allah ndio maana la ilaha illa Allah sio mlingane mtu ah ishakubali nataka kuswali eh naswali vipi ah sasa wacha tumpigie simu maalim ah, umpige simu nani wewe mfundishe network hakuna swali wewe mfundishe sasa wewe unatakiwa wewe unalingania ujue sasa sasa nikitaka kusilimu nifanyeje ndio watu wadanganywa wengine utabidi ununue jogoo kuingilia shilingi elfu kumi kwa sababu wale wanaofanya leo hawajui na hili ni kosa watakiwa wenye kulingania katika dini watoke kwanza wakasome tutakulingania tutakwenda miji kwenye miji ukawalingania watu juu ya jambo la dini yao njia ya mtume alaihi wasallam ni kusoma kwanza na ndio maana mtume alaihi wasallam katika ulinganizi wake alikuwa akipeleka kwenye miji ulama awanachagua watu maalum si kila mtu wale wanaokuja kusoma wakishasoma haya wafikishieni wenzenu wafdu Abdul Qais walikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha akawaambia ihfadhuhun eh, waallimuhunna man waraakum au akhbiruhunna man waraakum yahifadhini haya na muende mkawaelezee walioko nyuma yenu wakafundishwa waliofundishwa mtume akawaamrisha wakayafikisha yani sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa hiyo uislamu huko vijijini bali hata mijini unahitajika sana na mambo wanataka kuyajua watu ni mambo ya msingi yataka elimu mtu ataka kujua kuswali unatakiwa wewe umfundishe swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam sasa ukusoma wewe mwenyewe swala yako ya kushinda kusoma Qur'ani hujui utalingania vipi sasa kwa njia ya sawa sawa ndiyo njia ya haki na ndiyo njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam watu watoke liyatafaqahu fi dini wakajifunze fiqh wakajifunze dini sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala alafu waliundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim wakawaonya jamaa zao pindi watakaporudi kwao huenda wakapata mauidha wakawaidhika katika hilo tumeelewana hii ndiyo njia sahihi utakapokwenda kinyume na njia hii umekhalifu utakuwa umekhalifu mtume swalla salam asema katika njia yake katika Qur'an ya surati Yusuf qul anaambiwa na Allah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin waambie hii ndiyo njia yangu ndio dini yangu hii watangazie kabisa wajue kwamba hii ndiyo njia yangu mimi ninawalingania watu kwa Allah kwa hiyo ulinganizi wangu wote si kwa sababu nipate cheo, nafanya kampeni ili watu wanitukuze, nipate mali, nipate ukubwa. Kwa nini? Ah, ah. nawalingania watu waelekee kwa nani? Kwa Allah, wawe ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wamwabudu yeye. Sawa, ad'u ila Allah ala basira, kwa elimu nalingania kwa elimu. Unapolingania bila elimu, madhara yake ni makubwa sana kuliko unavyofikiria usije ukasema tu kwamba ah, sasa watu mashehe wamekaa mijini hawendi vijijini huko wacha sisi twende ah hawa ambao hawajakwenda huko hii ni shida iko kwao kama ikiwa kuna watu wanahitajia kusoma huko na watu wamekaa mijini tumejazana hii ni shida kwa hawa wanaojua hawakwenda sasa wewe ukitaka ku tayari umeshamasika wataka kulifanya jambo hili fuata hatua zake taratibu zake sawa taratibu zake ni vipi jifundishe wewe sasa wende toa watoto wako wakasome dini kwa sababu si dini nataka kusomwa watoa watoto wako kwa walinganizi mbona watoto wenu hamwatoi kwenda kusoma dini watalingania vipi sasa au waona kwamba jambo la dini yani mfano tunahitaji fundi umeme mali fulani umeme umekatika utatoka tu wewe kwamba watu mafundi acha niende mimi utakufa sasa mbona jambo hili mpaka utafute fundi fundi apige fundi aende na vitu vidogo tu lakini jambo la dini utakaotoke wewe na hivyo hivyo ulivyo haiwezekani lazima usome soma kwanza wa watu wataki kuswali bwana mimi ndaswali hivyo hivyo ah kachukua udhu kwanza jitoharishe kwanza fuata taratibu ushaona watu wameharibu sasa wewe usiende kuharibu zaidi sawa mashehe watakukimbilia mijini kwa sababu ndio kwenye maslahi ndio kwenye kadha mjini pia kunahitajika watu wawepo, kuna misikiti ya kuswalisha, kuna watu na kuna watu wengi, lakini mashambani pia kunahitaji watu, lakini hao watu wakwenda kusomesha huko vijijini eh, mmewaandaa wapi? Nakia, kuna wizara ya kuandaa walimu, kwamba kuna wizara ya elimu ya dini ya kuandaa, kuna vyuo vya ualimu wa dini, watalipwa mishahara. Si nyinyi ndio watoa watoto wenu wasisome madrasa sasa hiyo Qur'ani huko vijiji itasomeshwa na nani wewe fikiri ukienda siku moja tu ukipita kule ndio utakuwa umesaidia watakiwa mtu aende akasome asome dini akawasomeshe watu kama mpango huu hautakuwepo hakuna kitakachofanikiwa angalia mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajahamia Madina alipeleka watu wawili tu alimpeleka ibn ummi maktum na Mus'ab bin Umair al-Abdari nendeni Madina imefunguliwa kwa Qur'an nchi ya Madina imefunguliwa kwa Qur'an vipi wamepelekwa walimu wakawa wanawasomesha watu Qur'an watu wakawa wanakuja tunaslimu mpaka mtume swalla salama aingia Madina watu wote wamekuwa waislamu illa man nafaq watu wote wamekuwa waislamu lakini kwa kuwa walipelekwa walimu wa kusomeshwa watu walikaa kitabu kusomesha Qur'an na mambo yanakuwa namna hii bwana ndio maana Qur'ani ikatoa mwongozo wa namna hii ala basiratin asema ana wa manittaba'ani njia hii tunaipita mimi na wanaonifuata wafuasi wangu wa kweli hasa wao wanalingania kwa Allah kwa elimu shehe kama una elimu usijitie katika kimbele mbele kwenye kulingania kasome kwanza kaa usome alafu ndio uende ukalingania watu kwa sababu utazungumza katika hii dini jambo kubwa kabisa bila ilmu na katika madhambi makubwa wa antaqulu ala Allah ma la ta'lamun na kumsemea Allah jambo msilolijua katika mambo mabaya kabisa ni alfawahish ma dhahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون kwa hiyo watu watakiwa wafuate utaratibu huo na sio jazba na hamasa ziwapelekee katika kuyafanya mambo watu wengi hupenda jazba na hamasa waje dini itasimama kwa ilmu kwa watu kusoma na kukaa chini kusomeshwa na njia kubwa Qur'ani ishajieleza Qur'ani ina ina uwezo wa kujitetea yenyewe lakini mpaka ijulikane wala usitafute kitu kingine wewe ukijua Qur'ani vizuri kabisa ni hujja ya kutosheleza kabisa ya kufanya wewe ingie katika aljanna fadhakkir bilquran man yakhafu waid waonye watu kwa Qur'an onye kwa Qur'an waidhi kwa Qur'an kwa yule ambaye ataogopa makemeo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo aya hii ni aya muhimu sana kuifahamu na sisi kuifanyia kazi watu wakae wasome alafu wanaosoma sasa warudi kwa jamaa zao bilhikma walmau'izati alhasana wakae wasomeshe watu Qur'ani sunna kwa taratibu watu waelewe lakini wajua kwamba wana dhima soma sio sasa ah ana elimu yule bwana lakini hataki tu kujionyesha hataki tu hataki kujionyesha vipi asome arudi akawasomeshe watu bila kutarajia malipo kutoka kwa mtu nenda kawasomeshe watu elimu lau kama waislamu wataamua kufanya hivi na kila familia zikatoa watu kwamba bwana katika familia yetu sisi mimi watoto wangu na watoto wangu saba watoto wangu watano mimi hawa watatu hawa wasome dini tu wawe mashekhe na maimamu lakini watu waogopa njaa shekhe atakuwa mahali madrasa afu itakuwaje kwa watu wanawakopesha watoto wao wanawatoa huko watakawa mimi kuna kuna mtoto huko nikamdhamini kusoma wewe kwani una watoto kama kuna vijana hivi wataka kusoma mimi niko tayari bwana eh kwani wewe huna watoto wakuotoa kuna kusoma anza na wako kwanza ahami yangu midude tu ah sawa kwa sababu dini pia ataka watu waliokuwa sawa sawa. Sasa kijana huyo tumempeleka amefeli form 4, VETA pia kafeli, kila kitu. Sasa tunaona aje asome dini sasa, kwa sababu dini inataka watu majizuka, ndio hivyo, sio ya kufeli feli tu, haiko namna hiyo bwana. Wale wenye akili ndio takiwa wasome dini. Tunadharau sana dini yetu sisi. Waliundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim kwa hiyo katika tafsiri ile waliyuallima alqaiduna qaumahum alladhina nafaru ila alghazw wale waliobaki waliokaa waje wawafundishe jamaa zao ambao walikwenda vitani watakaporudi au wale waliotoka kwenda kusoma kwa mtume swalla sallam waende wakawafundisha jamaa zao waliobaki katika miji yao zote zina tafsiri zinakubali ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao wameamini yani enyi mlioamini kwa sababu khitabu yunaambiwa waumini qatilu alladhina yalunakum min alkufari piganeni na wale waliokaribu karibu nanyi katika makafiri kabla wakimbilia warum waajemi si nyinyi mko hapo na makufaru quraish piganeni nao kwanza ambiwa mtume swalla sallam na waumini qatilu alladhina yalunakum min alkuffar ay bi eh, ابداوا في الغزو بقتال الكفار القريبين من دياركم فانزلني مبامبانو فكوبيجانا مكافري واليو قريبو نميجيين وليجدوا فيكم غلظة وليجدوا نواباتي كتوكا كوينو غلظة أكالي ليجد الكفار المحاربون لكم شدة وخشونة منكم وباتي بلوكالي ايه kama alivyosema Allah ya ayuha nabiyu jahidi lkufara walmunafiqin waghludh alaihim waalamu anna allaha maa almuttaqin, najueni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na wenye kumcha kwa kuwapa nusra, atawanusuru, atawatia nguvu, kwa kuwa wao wako kwenye kumtumikia yeye subhanahu wa kuitumikia dini yake.